از فراغت بیقرارم ای رسول هاشمی و از دو دید اشکبارم ای رسول هاشمی زوب گشتم من هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای سراغت بی بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دید اشبارم ای رسول هاشمی زوب گشتم من هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی رحمتی بر عالمینی جان من بادا فدات ای حبیب کردگارم ای رسول هاشمی باشی هست مشتاق لغایت ای شفیع المذنبین این دل زار نزارن ای رسول هاشمی این دل زار نزارن ای رسول هاشمی از فراغت بیقرارم ای رسول هاشمی و دیده اشبارم ای رسول هاشمی زوب گشتم من هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی شادمانم کن ز وصل روی خود ای نازنین ای انیس جان زارم ای رسول هاشمی بلبل بستان قلبم نغم خان باغ توست من براه تو نسارم ای رسول هاشمی من به راه تو بسارم ای رسول هاشمی از براعت بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دید اشقارم ای رسول هاشمی ذوق گشتم من هجرم بر امید وصل تو روز و در انتظارم ای رسول Hashemi. روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی از فقان و آه و درد امت مرحوم شمعی از دل برارم ای رسول هاشمی از مصیبت های بی حد ذلت و سر خردگی گوش ایلا عرض دارم ای رسول هاشمی گوشه را عرض دارم ای رسول هاشمی از فراغت بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دیده اشبارم ای رسول هاشمی زو گشتم من هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی دین احمد شد غریب و بولهب ها در کمین جوی خون در سینه دارم ای رسول هاشمی صدق صدیقان و عدل قدسیان بارگا نیستی در کنارم ای رسول هاشمی نیستی در کنارم ای رسول هاشمی از فراغت بیقرارم ای رسول هاشمی و از دو اشکارم ای رسول هاشمی زو گشتم من زجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی حلم عثمان عشق ای در فاتح خیبر کجاست در فراغش غم گسارم ای رسول هاشمی حب اصحاب کبار و اهل بیت محترم به روزگارم ای رسول هاشمی به روزگارم ای رسول هاشمی از فراغت بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دیده اشبارم ای رسول هاشمی زود گشتم من هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی حب اصحاب کبار و اهل بیت محترم هستی به روزگارم ای رسول هاشمی کن نصیب از عشق احمد ای خدا قلب امه عشق تو شد نوبهارم ای رسول هاشمی عشق تو شد نوبهارم ای رسول هاشمی از فراغت میقرارم ای رسول هاشمی و از دیده اشبارم ای رسول هاشمی زو گشتم من زهدم بر امید وصل تو روز شب در انتظارم ای رسول شمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در شاد انتظار رسی